Ukema kao, znači govori se iz dva razloga. Ili kad nisi 100% siguran, ili čisto siguran si, ali zbog eto, kao si neko je. E, ja sam mislio, ja sam mislio to možeš naći ne prenijeti šta je se htjela reći, ali da kažeš. Ne, i pored toga, ali kažu može, ali tu kažeš eto, iz ćete toga ili to sigurnosti toga. Ali ako nisi siguran, onda ne smiješ ne prenosi. Znači, da budemo jasno, mora tehtiti onako mora biti ili minimum neki koji zahtijevaju, znači neki učenjaci, to je da tekst bude prisutan, može malo i drugačijim tekstom, ali ne smije izostati ni jedno značenje koje se može izvući s Ako znaš tako, znaš, može. Zapravo da onda znači, znači. kad je Zato kaže učenjaci, ne znam je polazno, a mislim je polazno. <laughs> Dobro. A nekad je ne znam, čitavo neznanje. Ima recimo ono, ti to bolje znaš.